وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نقول يا الله مدوككي يا بام دي بام يكون هذا درس منا وقت رمضان مبارك أيومنا رانر جمعة 26 ga watan Ramadan shekara 1440 hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 31 ga watan 5 2019 game da lokuta kuma insha Allah a zahar 12 da minti 11 la'asar kuma karfe uku da rabi daidai magariba karfe shida da minti wato ishirin da tara akwai ƙari minti ɗaya kenan sai kuma isha'i karfe takwas saura minti goma sha wato uku shi da mm. ƙari minti ɗaya alfijir kuma karfe hudu da minti wato ishirin da biyar mm. sai kuma fitowar rana karfe biyar da minti wato 42 shida saura 18 kafin mu shi gaba da maudu'in mun na bukatan addu'a saboda yan uwa da suke bukatan addu'a da masu kira a waya ko kira a nan ko aiko da takardu suna bukatan addu'a mu karanta fatiha kafa ɗaya mai yi tawassuli da mu da su da yan uwa masu sauraro Allah ya biya mana bukatun muna alkhairi ya gafarta mana ya sa mun ci ban wannan wata mai tarin albarka ya sa badiwar haka rayuwunmu sun fi yadda suke wanda kuma suka riga mu ya zamanto suna cikin rahmar Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم نتوسل إليك بهذه السورة المباركة أن تقضي حوائجنا وحوائج من توصل إليك بدعائنا من المسلمين والمسلمات آمين. اللهم يسر لنا أمورنا ويسر لنا أسباب المعيشة ويسر لنا الأمن في بلادنا يا رب العالمين آمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان آمين. اللهم أصلح أحوال أئمتنا آمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها آمين. اللهم إنك تعلم حاجتنا وحاجة أمتنا يا رب العالمين آمين. اللهم أنزل الأمن والأمن الأمان والاستقرار في بلادنا يا ذا الجلال والإكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسألك اللهم أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا يا رب العالمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين a darasin da muke yanzu kam ko mutum ya kira ba sai ya ce mai masa addu'a ba na mun sha Allah an rufe addu'ar kenan malam da ba za ka iya ba haka ne jiya mun fara magana akan dogon buri da dan adam zai sawa kanshi wanda kuma zai zama matsala ga gare shi a rayuwarsa da kuma cikin addininsa wato shi dai dogon buri yana daga cikin sababi da zai zama dalili na halaka da kuma mutum ya rasa rabo na lahira saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar kamar hadisin da tabarani ya kawo da ibn abid dunya da isnadi wanda yake mai kyau daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yace manzo sallallahu alaihi sallam yace naja awwal hadhihi al-ummati bil yaqini waz zuhdi wa yahliku akhir hadhihi al-ummati bil bukhli wal amali farkon wannan al'umma ta samu tsira ne ta wajen yaƙini akan abin da suke yi da kuma gudun duniya ba sa yin abu sai sun tabbatar ga yadda yake a addinance sannan kuma da gudun haram da gudun duniya wa yahliku akhir hadhihi al-umma to kuma karshen wannan al'umma za ta halaka ne bil bukhli da rowa wal amali da buri wannan shine wa man in wahatin din kenan kai baka so ka bayar kuma kana kana so ka samu mm. a irin wannan mukabilin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da mu zamanto masu gajeren buri game da abin da yake ta'allaka ga duniya da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da sahabbansa haka kuma salihai wato suka yi wasiya akan akasance haka wa kasru al-amali huwa al-istidad lirrahil fi ayi waqtin wahin wato rage buri shine mutum ya zamanto yana shiri na tafiya lahira a koda yaushe a koda yaushe an yakuna al'abdu da'iman muta'ahiba ya zamanto kullum bawa shi a shirye yake musta'iddan li ilmihi bi qurbir rahil saboda sanin sa ga wato mutuwa ta zo kusa wa sur'ati muddatil muddati haya da kuma saurin karewar rayuwar duniya wa huwa min anfa'il umuri lil qalbi yin hakan abu ne wanda yafi amfani matuka ga zuciya mutum ya zamanto da'iman yana cikin tunanin cewa shi fa mai tafiya ne ko da yaushe mutuwa tana iya zuwa masa ba lokaci na yini ko na dare ba lokaci na lafiya ko rashin lafiya na samu ko rashin samu a kana tafiya kana zaune ba inda aka ce ba a mutuwa sai a wuri kaza da ce sai a asibiti kawai ake mutuwa sai mutum ya ce to ai tun da mai shiga ba ai da saura da a gida kawai ake mutuwa ko a hatsari kadai ake mutuwa da sai mutum ya ce to tunda ni ban tashi tafiya ba ai ba zan mutu ba sai na tashi tafiya ne to mai yiwa in sa arena to zan mutu ko zan rayu to amma mutuwa tana zo a dukkan hali ba halin da ba a mutuwa kowane hali kana tafiya kana zaune kana bayan gida kana masallaci kana kasuwa kana cikin motanka na'am babu halin da ba a mutuwa to tuna mutuwa din nan to abu ne mai amfani ga zuciyar mutum fa innahu yab'athu ala husni iqtinami furasati haya. wannan zai taimaka wa mutum wajen ribantan wannan lokaci na rayuwa da muke ji shi ta murru marra sahab wannan take wucewa kamar wucewan girgije girgije zaka mm. ganta ana fit ta je can yanzu babu an ta zo mm. yanzu tana nan kuma anjima ta je wani waje ka duba shiga mu ramadan muna cewa yau mun fara ramadan yau kuma juma'ar mu nan ita ce juma'ar karshe a ramadan sai a zo a ce wannan ita ce kuma ranar karshe a ramadan sai kuma a ce sallah sai kuma a zo a ce sosai a gana sitta shawwal sai kuma a magana a ce to sai layya ana zancen ragon layya rayuwar kenan fa ramadan ba yau ta fara zuwa ba ko ya fara zuwa ba ita layya ba yau ta fara zuwa ba suna zuwa suna tafiya kuma a tsakankanin na mutane sai ana girbe su suna zubewa mm. abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yana cewa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kibi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama kafada ta sai ya ce min kun fi dunya ka annaka gharibun aw abir sabil ka dauka kanka a duniya kai bako ne garib bako ne wanda yana wani gari ya taho wani gari kaga zuciyarsa ba za ta ratayu ga wannan garin da ya zo ba kai mai kana mai duguri sai ka je lagos sayan kaya dama da ka tashi tafiyan ai baka tafi da kaya da yawa ba ko ka tafi da wani dan guzurinka wani dan ka ɗaya ko biyu da zaka sa shikenan ka je zaman ka a can duk tunanin ka gida ne bari in gama abin da nake yi in zo mm. to ba za ka ce bari in sayi gida a Lagos ba ko bari in yi aure a Lagos ba sai dai in ka je harka ka ta kai ka can ka zauna ka yi kuɗi a can wani abu wannan wani abu ne daban amma a haka yanzu kawai ka zo akan cewa za ka je Lagos ka sayo yadi ka zo misali ba za ka je kuma ka ce bari kuɗin yadin nan a ce na fasa kasuwanci bari in yi aure da shi sai dai kawo dama kana gudun mutanen ka ne hmm. amma ba haka ba ba zai yi ba to haka rayuwar duniya sai mu dauke ta cewa mun zo din nan wato ba garin mu bane mun zo za mu tafi ne da ba mu ba mu hmm. sai aka kawo mu kuma aka tabbatar mana za mu tafi kuma muna tafiya ba ranar da garin Allah zai waye da ba mu sa gawa a cikin kabari ba wannan kawar shine wanda da muke cin abinci tare shine wanda muke tafiya kasuwa tare shine wanda muke sallah masallaci tare shine wanda muke wannan da wancan tare hmm. sai gashi nan kwatsam lokaci daya ya faɗi duk masoya da son da ake masa na kusa da na nesa ba su hana shi wannan mutuwar ba in ɗa ne ya mutu sai kaga mahaifinsa zai sa shi kabari in uba ne ya mutu sai kaga dan shi zai sa shi kabari uwa ta mutu ta zai sa ta kabari ya ya mutu kani zai sa shi kabari kani ya mutu ya zai sa shi kabari ba zai ce ina son shi ba son shine gayar son duk son da kake wa mutum shine gatan da zaka yi masa idan ya mutu ka sa shi kabari to wannan abin duk muna gani amma kuma a ce ban ma tunanin cewa mu dinnan zamu mutu mu manta da wani abu da zamu iya gabatarwa kanmu wanda in Allah ya kai mu lokaci wato na mutuwa a filin kiyama abin zai amfane mu gaskiya akwai karancin tunani a abir sabir ko kuma ka kasance matafiyi wanda yana kan hanya a garib shine wanda ya je sauka a garin da ba nashi ba abir sabir kuma wanda yana tafiya kamar ka tashi daga nan hmm. kana so ka je fatis kuma sai ka tsaya a damaturu za ka yi alwala ko kai sallah ko wani abu za ka ce bari ka zauna ne hmm. ba kai baka je inda ka tashi ba na min da kai nufin tafiya baka tafi ba kuma ka bar garinka to ka ɗauka kanka kamar haka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine ibnu wannan yake cewa yace kun fi duniya kal gharib alladhi la yata'allaqu bi baladi al ghurbati wa la yatma'innu ilaiha ka zama kamar bakon da bayya wato zuciyarsa ba ta ratayuwa ga wannan garin da ya tafi kuma baya natsuwa da ita wa inna ma hammuhu am yamdiya bi hajatu wato bukatarsa shine an yaqdiya hajatahu wa ya'udu ila baladi ya biya bukatarsa ya koma garinsa aw musafirin musafir alladhi la yajidu rahatahu kamar matafi ne da wanda baya samun hutu wala to ko kuma sa fi safari a halin tafiya wa inna ma huwa da'imu, sayri wato kokari yake yana ta tafiya bi jiddin wa sabrin da kokari da hakuri hatta ya buluga maqsudahu har ya cimma inda yake so ya je wa kana ibn umar yaqul sai Abdullahi ibn umar yana cewa idza amsayta fala tantazir as-sabah idan yammaci ya zo maka kada ka ce gobe zaka waye gari kada ka jira gobe wai sai ta zo za a in akwai abin da zaka yi a yammacin nan ka yi la tu'akhir amal al-yawm ila al-ghadi kenan sai ce wa idza asbahta fala tanzir tanzir al-masa idan ka waye gari fala tanzir al-masa kada ka jira kuma zaka yi yammaci duk abin da zaka iya kai a lokacin safen ka yi amma ka ce sai da yamma sai da yamma sai da yamma to ashe yamman nan shine karshen ka wa khudh min sihhatika li ka dinga daukan aiki ka a lokacin da kake lafiya don ranar rashin lafiya don in a lafiya baka yi ba in rashin lafiya ya zo za ka yi nadama ka ce ina ma da ina da lafiya ai da na yi to yanzu kana da lafiya ka yi aiki in rashin lafiya ya zo kamar yadda wani hadisi mu zo sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan mutum yana ibada a cikin lafiyansa in rashin lafiya ya zo ya kasa yi Allah zai rubuta mishi yana yi haka idan mutum yana ibada sai tafiya ta zo masa a tarfiyan ya mm. kasa yin ibada to shi ma Allah zai zai rubuta masa tamkar yana wannan ibada sai ce wa min hayatika li mautik ibnu umar yace ka dauka a rayuwarka saboda mutuwarka kai mm. aiki a wannan lokacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yake cewa nama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala hasir annabi sallallahu alaihi wasallam mm. ya kwanta akan tabarma ba shimfiɗa ba buzu ba sallaya tabarma ne na kaba gashi na bosashe sai annabi ya kwanta a kai da ya tashi sai wa kada asara wa kada asara fi jambihi wato ya zane zane asar na wannan tabarmar ta mm. nuna a jikin manzo sallallahu alaihi wasallam fa sai abdullahi dan mas'ud ya ce ya rasulullah ya manzon Allah law ittakhadtu laka wata'an wata'an wato da na san maka wani abu mai laushi mm. wanda zaka dinga kwanciya kai. faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mali wadid duniya ni ina ni ina duniya ha hmm. ma ana fi duniya illa karakibin istazalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha ni fa a wato duniya ba a matsayin komai nake ba illa kamar matafiyi ne yana cikin tafiya sai ya samu wata bishiya sai ya dan inuwanto a inwan bishiyan ya dan sauka ya dan taba wani abincinsa ne ko ya yi sallah ya dan huta dai hmm. don ya ɗora tafiya to yace to kamar haka nake wannan hadisi ma imam tirmidhi ne rawaito yace hadisin hasanan sahih kuma imam ahmad ma da su ibn habban su rawaito amma daga abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yake cewa la yatulanna ahadukum al-amad wato kada tsawon wato buri ya zo rufe ku hmm. wala yalhiyannakum al-amal kada burin ce burace su shagaltar da ku hmm. fa inna kullama huwa atin qarib duk wani abin da zai zo fa mm. sunan shi yana kusa in dai an ce zai zo yana kusa ko da kana ganin shi yana mm. nesa mm. sai ce ala wa innal ba'ida ma laysa atiya abin da za a ce yana da nisa shine abin da bai ya zuwa abin da ba zai zo ba eh yana da nisa amma abin da zai zo yanzu ka ga mutum an rubuta masa shekaru 60 zai yi a duniya a lokacin da yake karami an ka ce masa za ka yi shekaru 60 a duniya wani zai ji daɗi har shekaru sittin zan yi ai yana da yawa ai zan yi kaza ai zan yi kaza amma shi da yake haka din sai kawai kwatsam sai a ce ai yanzu shekarun ka 60 saura wata daya mm. ko ya waiga bayansa ka duba ka duba bayan ka shekaru nawa kai wanda kana ji kamar baka yi ba yau da gobe rana ta fita ta fadi. ta fita ta mm. faɗi ba kirgawa amma kuma shi yana kirgawa kwatsam sai ka ga jikinka ya canza abinda zaka iya ci ka kasa mm. tafiyan da zaka yi ka kasa zaman da zaka yi ka kasa tashin da zaka yi ka kasa to wannan duka idan ne wato ana maka tunatarwa ne cewa gashi fa abu yana zuwa Umar da Abdulaziz rahimahullah yake cewa a cikin hudubarsa yace la yatulan la yatul na'am <clears throat> yana cewa eh, la yatulanna alaikum al'amadu kada buri yayi muku tsawo fa taqsuwa qulubukum duka zakatan ku su kashe su bushe hmm. wa tanqadu li aduwikum ku to kun mika wuyanku ga makiyanku hmm. an bi an an mutun ya cika dogon buri na'am sai ya manta da guzurinsa na kiyama kaga ya wato ya mika kansa ga makiyinsa abinda dan yake so hmm. kenan ce fa innahu wallahi ma basata amalan man la yadri la'allahu la yusbihu ba'da masa'ihi wallahi mutum bai shimfida buri ba bai kamata ba a ce ka yi dogon buri hmm. kai da baka sani ba in ka waye gari yammaci ba zai zo maka ba baka sani ba hmm. sannan wala yumsi ba'da sabahi hakan nan wanda bai san cewa in ya waye gari yammaci ba zai zo masa ba wa rubbama kanat baina zalika ko zai yi a tsakanin nan akwai hatafatul manaya wato cakkan mutuwa hmm. mutuwa za ta fizgi mutum a wayannan tsakani sannan fadail bin uyad yake cewa inna min ash-shaqa'i طول الأمل mina من النعيم amal. ya yace yana daga cikin rashin rabo wato tolul amal dogon buri hmm. mutum ya zama yana da dogon buri wanda bai wayoyin lahiransa bai wayoyin abinda aka neme shi da shi to wannan yana daga cikin shaƙa'in mutum yana daga cikin rabotan mutum kuma wato mutum ya zamanto yana da kisarul amal karancin buri burinsa ba ta yi yawa ba imamun nawawi rahimahullah yake cewa nan na ila duniya wa la tattakhidha watana kada ka karkata zuwa duniya karka dauke ta ita ce gidan zama wa la tuhaddith nafsaka bil baqa'i fiha kada ka zantar da ranka cewa zaka zauna a duniya ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب fi ghairi watani kada ka ratayo kada ka ɗauka a duniya wato abinda matafi baya ɗaukan makansa matafi ba a garin su ba kaga yana kafa kafa to kai ma sai kai kafa kafa da wannan duniya to da me zamu yi maganin wannan dogon buri da yake damu mu yana daga cikin abin da zai taimaka mana na farko ta zakar annaka rahilun kasancewa kai matafi ne ma'ana mai gushewa ne daga wannan duniya wannan hakika ce da ba wanda zai musu a kai kamar yadda Allah madaukake ce kullu nafsin da'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah dukkan ku ba wani rai face sai ya dandane mutuwa kuma za a cika ta muku ayyukanku ne sakamakonsa a gidan lahira sai Allah ya ce fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wanda mutumin ya ta wa mal hayatud dunya rayuwar duniya fa bata kasance ba illa mata al-ghurur sai wani jin daɗi ne mai rudin mutane hmm. tana shagaltar da su daga bin Allah al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu wato mutuwa wata kofa ce kowa zai shiga ba wanda ba zai shiga ta wannan kofan ba komin tsawonka sai ka shiga komin gajartanka sai ka shiga komin jikinka sai ka shiga komin sirantanka sai ka shiga kofa ce za ta ɗauki kowa fayalai ta shi'iri ba'dal babi mandaro to ya kaito lamarina shin bayan wannan kofar in na shiga wani gida zan shiga ai kowane kofa in ka shiga akwai daki a ciki to in muka shiga kofar mutuwa wani gida kuma za mu shiga na aljanna ne ko kuma Allah ya kiyaye na wuta ne mm. Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa kamar yadda Imam Bukhari ya kawo yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana zane wato kusurwa hudu sai kuma yayi zane a tsakiyar wadda ta fita gefe gefe mm. sai kuma ya zane tsakanana a tsakiya karamin zane haka mm. a tsakiyan a wannan zanen da ya yi din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan karamin shine mutum mm. ga zane kusurwa ga zane dogo wanda ya fita sannan ga wani zane karami a nan a can mm. ɗaya a can to da ya a sai annabi ya nuna wannan na ƙasa zane karamin ya ce wannan shine dan adam wannan dogo na tsakiyan wanda har ya fita shine ajalinsa na gaban shine burinsa wato mutum yana so ya tsallaka ajalinsa mm. don ya cimma burinsa na fata an gane fasalin kamar misali eh, mutum ne shi yana eh, tashan bama mutuwarsa tana kwastom amma burinsa yana tashan baga ya tashi daga kwastom zai ce bari in je tashan baga mm. mutuwar tana custom mm. zai iya tsallaka mutuwar mm, mm. to duk mutane haka suke ajalinka na nan a gabanka burinka na gaba da ajalin kana so ka cimma burinka ajali kuma sai ya zo ya aikinsa wannan yana nuna mana kenan mu takaita buri idan aka ce lokaci ya zo kuma ba yadda aka iya abu na biyu da ya kamata mu mai da hankali wanda zan tsaya kai shine wato yawan ziyartar makabarta da me yasa wato idan ka je makabarta me zai faru da tara fiha unasan kunta ta'rifuhum kanat lahum min al-amali wal amani mithla ma laka al-ana in ka je makabarta zaka ga mutane wanda ka riga ka san su ai ta nan maka binnewa ne ai ta can maka binnewa ne ai ta nan maka binnewa ne hmm. wanda da ka san su sai ce su ma suna da burace-burace a wancan lokacin irin mm. naka kamar mm. yadda yau kake da shi su ma suna da shi amma mutuwa ta zo ta fizge su ta bar burin a duniya ta tafi da su lahira to kai ma burin ka din duk yadda kake zai zo abin ya fizge ka dole ka bar wannan burin mm. saboda haka lakin al-mauta akhadhahum baghta sai mutuwa ta dauke su a bazata na'am ta zo musu faji'ahum min ghairi isti'danin wa hala bainahum wa bain amanihim wa amalihim ta dauke su ba ba wato izini ba neman izini sai ta shiga tsakanin su da burace buracen su a da abin da suke neman su cimma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana da yana hana mu ziyartar kaburbura amma mu je mu ziyarta domin yana tunatar da mu lahira ziyartar kabari yana tunatar da mutum lahira duk wani wanda ka sani matsayi na duniya dai mm. ko na addini ko na menene sun shiga makabarta mm. to yanzu kai kuma meye kake jira illa ka kyautata niyyarka ka kyautata nufinka ka kyautata ka takaita burinka mm. don kai ma yana iya ɗaukanka a koda yaushe wanda idan ya zo in ka je ka tona rami za yi gini yanzu zan yi bene mai hawa biyu a nan ga kuɗi suna nan ma'aikata suna nan an zo an tona ƙasa shikenan yanzu yau za a zo a ɗauke ka sai dai magada in suna so a gina in ba sa so kuma a raba kuɗin kowa ya kama gabansa hmm. haka in ka gama bene ka gina ka gama komai saura mai saura zaka kaura gidan na sai a ɗauke ka ba kai zaka shiga gidan ba ka gina wasu ne sai shiga kai kuma a lahira a tambaye ka ya kai ka gina hmm. Allah ya sa mu dace hmm. ya ba mu ikon rage dogon buri ya sa mu ribanci rayuwar mu alhamdulillah rabbil alamin masha Allah akan ya saka alheri malam alhamdulillah insha Allah na'am an sauraro ana sauraro Ramadan Mubarak kenan da gidan gidan radio tarayya Peace FM a garin Maiduguri lokacin da mai sauraro zai yi bugo don yayi tambayansa anan nan da aka saba 0800 biyu akan kalau kafin nan akwai tambaya anan kamar haka ce salamu alaikum malam menene matsayin alfarma a addinin musulunci musamman wajen ɗaukan aiki na biyu alfarma eh ne matsayin alfarma a addinin musulunci musamman wajen ɗaukan aiki sai kuma na biyu yana cewa salamu alaikum shin akwai laifi ne idan mutum yana addu'a yana roƙon Allah sai da ka sai ce don albarkan watan ramadana na'am sai tambaya na uku ya ce assalamu alaikum malam ina da filaye sun jima zan fidda zakka ne to ba san jima eh, muna wannan ba kawai tambayan kenan iga da amfani da shi kenan assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah na wani malam lafiya kalau bismillah na Malam ina tambaya. Malam ina tambaya. To. Ina ji. Muna jin ki. Bismillah. Da ita bace mai tambaya. Mm, na. Yawwa. Kalewa. Ka yanzu yana. Yawwa. Muna muna tambaya wai mutum in yayi mafarki, misali in mutum yayi mafarki rago rago da wannan raiza menene ma'anarsa? Ba ku ji malato. ne na ce ba na fassara mafarki ko yawa kin ji abinda malai faɗa ko baya fassara mafarki eh, baya fassara mafarki eh? am Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, na kwana wana. Lafiya. Bismillah. Muna jin ki bismillah. Wannan ina da tambaya ne. To. Yanmu ne ba ku zaman lafiya kishiya ta ne muna zama da ita tana ɗaukar maganar yara yanzu haka ko magana ba. To mala ya ji insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ana tambaya na shi ne Muna jin ka, muna jin ka. To dama gaskiya sha'awa ne na samuna sosai. Allah ya baka lafiya. Malam Kerim. Salamu alaikum. Bismillah. lafiya kalau alhamdulillah ya ramadan alhamdulillah me tambaya naka na tambaya na shi mana mutum ya yi wato ba tare da wani da nuna ba mutum ya yi family planning haka kawai shi kamar a cikin da yara biyu ko uku ya ce yanzu dai alhamdulillah na albarkacin yaran da suke da shi ya yi akwai ina ne haka ne Ah, malam wallahi da yara biyu ko ban yi ji ba malam ka saki ne mai ta tambayar naka eh mai mai ta tambayar ka ya hmm. kayyade iyali eh ba don eh muna jin ka yanzu bismillah yin family planning ne yin family planning ba tare da wani larura ba na'am na'am na'am lan ya ne to shikenan malam zai bayani shi eh, wa alaikum salam bismillah alƙari na'am malam na shine hmm. mutum ne yake da yara da ya haifa kuma sun rabu da matansa ba sa wajensa hmm. da ya tashi da kafin da kai zai kire musu kuma shi wanda ke wajensa wanda ba na shi ba agoda shi ma zai kire mar ya tashi fita kai na'am saurara kai salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam bismillah wa alaikum salam bismillah wannan rediyo na ke dan rige shi lafiya kalau me tambayan malam tambaya na shine wai mace zai yi sai yanka irin ka yana a gida in ya fara mutuwa zai yi haka zai yanka to bai fara mutuwa ba fa <laughs> kuma eh na'am alaikum na'am alaikum assalam dan ban ma wala ka bi mira ndo nya ko ta ya sun ba ma to ka rike lambar ta din oh, okay okay lambar ta to zaka iya rikewa wala me kika ce yawa salam ko lamba malam ne mai man kin tsere ore ci se lar ne je sana ki ne na ro gusa ne do ta kala ki ne kore lande to malalla ba ko malalla insha Allah mun ji kala kalta daga yin biya a nan ba da sariya ba wani miya da yi korom du bayan bayan amma kala kalta ruwa loktuba wa alaikum salam bismillah wa alaikum salam bismillah ina so a na matan shi Islamiyya ina so mijina a sa na kuma ya ce تا ولا نعم عندك مقالة المقالة دي ايه تو بالي في أقالة نعم السلام عليكم

kuma sau ɗaya mijina ya yi fidda kai ina magana sai ce ba shi da shi ne tun yana da shi yarinya ta abu. Kuma ina da yarinya abu wanda baban ta yara su yi na cire mata na iski. Waye? Kina da yarinya agula? Eh wanda ba a cire ta waje na ba zai yi ita tun da cire mata tun da shi zai ya cire. Zai iya cire mata tun da shi baya cirewa? eh zai yi na cire mata oh to to naji naji zai yi ki cire mata tunda shi ya cire ko to eh madalla mun ji malam da Allah ku suna neman addu'a ya sunna ya nuna ta ya sanye ta wallahi to shi kenan ba kuwa malam zai miki addu'a <laughs> Allah sai ya gane daina kuma mijinta mijinta a bismillah na gari ta ya ɗauki gaba daya ma haka to mai neman hukuncin alfarma na'am eh alfarma wato wani matsayi ne da mutum idan yana da shi zai iya taimakawa wani da wannan matsayin nashi ko kamar ya yi ceci mutumin ya yi masa ceto ya gabatar da shi a wani waje ko kuma ya wuce masa ya je ya nema masa aure da dai abubuwan da dai zai mm. iya taimakawa da irin bai wanda Allah ya baiwa shi wannan mutumin na alfarma yin wannan yana da kyau sai dai mm. kada a yi amfani da alfarma yadda kake magana a wajen daukan aiki ko eh wajen daukan aiki to sai a yi wa mutum alfarma sai dai idan mutum misali a wajen aiki aka ce kai kana da dama ka dauki mutum kaza wannan an baka kamar kyauta ne na girmama ka mm. kana da daman ka ɗauki mutane kaza amma mm. mutanen idan aka ce zama qualification nasu kaza ne mm. darajar su na karatu ko kwarewarsu to anan an baka wannan to kana iya ka zaɓa waɗanda suka cancanci wannan ka yi musu alfarma ka shigar da su ka gane amma ba ba zai yi ka alfarma ba ga wani wanda ya yi kokari ko yana da abin da ake bukata duka mm. sai ga wani kuma wanda bai cancanta ba sai ka ce bari in yi maka alfarma sai ka shigar da shi ba tare da wato ko da ba tare da ka karbi abu ba in ka karbi abu wajen shi ya zama mm. ka ci rashawa ka shiga cikin to mm. amma a wannan din ma musiba ce cewa Allah ya baka wani wani matsayi wata dama ga wanda ka sani ya cancanta da wannan matsayin na'am sai ka kyale shi ka dauko wanda bai cancanta ba ka shigar da shi wannan shine abin da annabi yake tsawatar wani alamun tashin kiyama ce idan aka tozarta amana ka jira tashin kiyama mm. na'am sai aka tambaye shi me ya ake tozarta amana sai ce idan wusida al'amru ila ghairi ahli fantaziri sa'a idan aka dangana lamari ga wanda bai cancanta ba to ka jira mm. kiyama mm. saboda haka zaka yi mutum alfarma na idan ana neman aiki shi bai sani ba ka zo ka ce shi ana hmm. neman aiki fa kawo application ɗinka hmm. ka karbo ka kawo masa ka nuna mishi wajen wannan duk alfarma ne interview me za a yi tambaya me abin da ake bukata hmm. credentials waye ka nuna masa duk ya zama ready wannan alfarma kai masa amma wajen interview ka zo ka shiga ka yi interfering ka ce ai wannan mutumi na ne kar a tsananta masa wannan mutumi na ne kawai a bashi Eh? na'am ko kuma aka yi kuri'a saboda mutanen sun yawa yau aiki an ce mutum goma ake nema sai kaga mutum dubu biyar sun kawo na'am to a cikin dubu biyar za a dauki mutum goma to suka ga wani an zabe an yi zabe hanyar da aka bi duk na cancanta an bi mm. an samu mutum goma mm. sai kai kuma kana da naka za ka yi mishi alfarma ka mm. cire wani daga goma nan ka sa naka kaga wannan duk haramun saboda haka alfarma yana da kyau amma ba na shiga hakkin wasu ba sannan kuma ah, mutum ya yi addu'a ya ce albarkar wannan wata mm. kullum muna faɗa ba a dokon Allah da zatin wani abu in ba zatin Allah ba mm. sai dai za a roki Allah da abin da ake yi a ciki na'am mu ce za mu yi roki Allah ah, wato a dalilin ibadar da muke a cikin wata Ramadan amma ba za mu ce Allah ka bani kaza don albarkar Ramadana Allah ka bani kaza don azumin da nake a ramadana don sallar da muke a ramadana don ibadar da muke da ramadana hmm. don ibadar bayan Allah na kwarai da muke suke yi muna tawassuli da wannan kaga kun yi abin da aka shar'anta hmm. amma ishi ramadana gundaren sa ka ce da shi zaka roki hmm. Allah Allah bai shar'anta maka haka ba Allah ya ce ku roke shi da sunayensa bai ce ku roke shi da Ramadana ba Ramadana an ce ku yi ibada a ciki shi yasa muke cewa ba a roƙon Allah da sunan don darajan annabi sai dai a ce don son annabi don sun annabi sallallahu hmm. alaihi wasallam addini ne hmm. ibada ce Allah ya ce hmm. maka ka so shi son da kake masa yanzu kai kana ibada ne zaka ka ce ya Allah ina roƙonka da son da nake wa annabinka ko da bin da nake wa annabinka amma zaka ce ka bai don darajan annabi haka wannan babu shi a asali sannan kuma wanda yake na filaye shin eh, zai zakka a filaye sai sun zama na kasuwa kana saye ka sayar ne ka mm. sayo don ka sayar sai ka sa a kasuwa ya jima to mm. wannan duk shekara zaka cire masa zakka amma in fili ne na kadara haka ka eh, rike eh, eh. ba na sayarwa ba to babu zakka akai mai cewa gidansu ba zaman lafiya batun kishiya mm. nan sha magana akan tambaya irin wannan idan mutum zai yi tambaya ya fito da tambayar ba tare da ya dangana ga kansa ba menene hukuncin Eh, gidan da ba a samun jituwa ko me hukuncin matar da take kaza ko mijin da yake kaza ko dan da yake kaza haka za a tambaya me hukuncin kaza ko da mutum ya san ki yace kika yi tambaya ya gane mm. muryan ki ya gane mm. wace ce mm. ba zai gane shin akan ki ne ko akan wani ba amma wasu ko suna so su fallasa kansu ne ko suna so su tozarta wanda suke tambaya akan su ne ba mu sani ba sai a kwatanta ya ce kaza na ce kaza ya yi kaza na yi kaza makota na anguwa duk idan suna sauraron wannan program din za su ji cewa ai wannan gidan wani ne kaga an sake fallasa da tozartawa saboda haka eh, in babu zaman lafiya dalilin kishiya ko dalilin waye wannan mai gida shi ya aje ku shine wajibi ya dauki matakin da zai iya in ya je matakin da shi abin da ya kamata ya yi ku ne mm. kuka ki don mm. mata da yawa ana samu irin wannan gaban su na jahiliya din nan mm, mm. miji zai iya kokarin sa don ya hada kansu mm. ba za su hada kai ba su yi mu'amala ba za su yadda ba yayi nan yayi nan ya kira su ya zauna yayi musu wannan yayi musu wancan gaba daya to a wannan halin idan yace sai yayi to sai dai ko ya rabu da daya ko ya rabu da dukan ku ya samu waɗanda za su dinga jutuwa tsakanin to amma idan aka samu cewa irin ana magana ana mu'amala sai dai wasu korafe korafe ne to sai a zauna da ke da ke ita da ke shi dukkan ku zauna mm. a daddale mas'alar me yake faruwa ne kaza kaza kowa ya faɗi abin da ya gani sai miji ya gindaya muku nan gaba wacce karki kaza wacce karki kaza in zuwa ɗakin wata ne yake sa abubuwa ya faru to kowa nan gaba a filin gida ku gaisa ku yi mu'amalan ku amma ɗakin juna kada a shiga don sai da yadda ake shiga ɗakin juna mm, mm. da sauransu sai a gyara ah, sai kuma wannan da ke cewa yana da yara na matarsa suna wani waje hmm. da na wasu a gabansa Za ka cire wayancan ka cire musu don su yaranka ne hmm. wayannan ka cire musu don suna gabanka ne amma in yaranka din gyatu musu tana cire musu ba sai ka cire ba hmm. amma ba ta cirewa kai ne hakki ne wajibi ne akan ka zaman ka na uba ka cire ƴaƴan wasu kuma suna gaban ka kana iya ka cire musu in su ma ba iyayen su ba sa cire musu bukata dai kowane musulmi a tabbatar an cire masa in kai ne zaka wa naka ka cire in gyatuman ne ku yi mm. ittifaki amma kar ya zama to kai ma ka cire ita ma ta cire mm. na'am sai kuma ta da take tambaya cewa uh, mace in za ta zo mutuwa za ta yanka ne mm, ku <laughs> nuro nuni ya yi duwa ni min sai nuro isha gingilaro ya yi duwa Na'am. min eh, ba bambanci tsakanin yankan eh. Eh, namiji da mace duk sunan Allah ake ambata a yanka sai dai kawai mata sun dan fi jin tsoron yankan da sauransu shi yasa amma ba haka ba duk yankan ɗaya ne mace in ta ga rago na abin nan shure-shure mm. za ta yanka kamar yadda za ta yanka kaza yadda ta yi tambaya sai kuma eh, mijinta baya so ya sa ta makaranta eto eh wannan a ka'ida hakki ne a kansa na ilmantar da ke addini mm. in shine zai zo na karanta da ke shi kenan bukata dai karki bautawa Allah da jahilci a gidan miji mm. kuma haƙƙi ne akan sa ya limantar da ke ko ya karantar da ke ko kuma ya kawo wata malama da za ta karantar da ke ko kuma ya baki izini ki je makarantar da zaki koyi addinin ki amma in yace ban yadda ki islamiya ba ban yadda ki karatu ba ban yadda wata ta zo ta karantar da ke ba ni kuma ba zan karantar da ke ba haka zamu zauna da jahilci ba zai yiwu ba don ba zai yiwu a bauta wa Allah a jahilci ba yanzu Allah ne yace mu yi karatu mu bauta masa miji ne yace kuma karki karatu ki bauta min mm. ku nawa ya zamu dauka sai kuma eh, wacce take cewa suna da mijinta sun zauna shekara bakwai sau ɗaya ya cire zakar da kai kullum yana cewa baya da shi to babu ne da gaske Allah ya hore masa ya iya cirewa to ko baya da shi ai idan wasu suka bashi zai iya cirewa mm. na gamar da wani jiya yake tambaya daga Saudiya cewa eh, su a can a unguwan da yake yace mm. duk masu kuɗi ne duk larabawa ne mm. su ne ma suke bashi to shi in ya cire bai san ina zai kai ba eh, ba wanda zai karba in ya eh, cire babu a garin ka mm. sai dai su din da suke bashi mm. shi ne nace to sai ka gaya wani ko kuma ka aika wa wani in zai yi ko kuma eh. ka gaya wani a inda yake za a mm. karba ya cire maka a madadinka sai kamar yanzu in shi dan Najeriya ne zai zai gaya mutanensa a Najeriya ku cire min zakar da kai don anan in na cire ba mai karba shine inda malamai suke fatawan cewa zai yiwu a karbi farin kuɗi a mm. wajen zakar da kai mm. to a nan ne irin wanda ake magana idan a mm. wurin da kake babu wanda zai karbi abin da za a auna na abinci da sunan zakar da kai sai farin kuɗi in farin kuɗi ne ana samu mai karba to kai ya zama kes naka daban ne matsalaka matsala ce mai zaman kanta ba za a yi amfani da shi a game game umuman musulmai ba kai za ka iya ka cire kuɗi na kimar abin da za ka cire na fidda kai hmm. ka bayar ba don kuma ba sai don babu wanda in ka auna na biyu hudun nan ka bayar ba hmm. wanda zai karba ka yi ta yawo duk wanda za ka hmm. bashi ma yana mamakin ka me za ka bashi wannan ka san su turawa ko su wasu kasashe din nan mu da su tabiyar mu daban ne mu yanzu ko kana da wadata mutum ya baka abu zaka karba ko don ko baka bukata ko don girmama shi tunda ya bani kar in ce ba na so ba daɗi mm. ko na wannan zaka karba amma su babu a rayuwarsu ba su sa su a rayuwarsu su mm. karbi wani abu a wajen wani ba mm. saboda haka duk abin da zaka ba su a ba na bukata na'am ga irin wannan halin in babu abin da wanda zai karba zai iya bada farin kuɗi haka kuma yana da farin kuɗin amma babu abin da za a saya a baya duk abincin su hmm. na ya ne na menene ba abin da za a auna ya nemi abin da za a auna a bayar babu hmm. amma akwai wanda zai karbi kuɗi hmm. a irin wayannan mustasna ne wannan amma ba haka ba ba a bada farin kuɗi da sunan zakar fit da kai lokaci yi Allah ya samu dace alhamdulillah